So dito, ipinapakita sa atin ng Panginoong Jesus, ano? Uh, so verse 19, makikita natin na meron siyang tinawag, yung encourage na sumunod sa Kanya, invitation, at kapansin-pansin yun kung pag-aaralan natin sa background actually. Pero gusto ko lang matuon doon sa kataga niya naggagawin niya yung mga sumunod sa Kanya, si Andres at saka si Pedro, na fisher of men. Okay, fisher of men mangingisda ng mga tao. Okay, mga ingisda ng mga tao. At yun nga, noong nakaraang linggo, napag-usapan natin na yung uh, pagiging fisher of man yan, ginagamit yan, yung ganyang term ay uh, binigyan din ng panibagong kataga na soul winning. Yung magwagi ka na maakay yung isang kaluluwa sa Panginoon. Pero ito, ito yung nice kong i-share sa inyo ngayon. More on personal experience yung aking ibabahagi ngayon, ano? Pero ito, pagdat nabanggit ko sa inyo nung nakaraan na pagdating sa theories, no? Theories ng evangelism. Yeah, oh, meron pa. Yeah, theories. Yeah, evangelism to ah. Tapos ito yung application. Pagdating sa teorya at aplikasyon ng tinatawag nating evangelism, nabanggit ko nga na masalimuot na usapin niya. Okay? Actually, kung lalagyan kung ilalagay pa natin sa theological perspective, <laughs> naniniwal, talagang taga-akay siya, ha? talagang taga-akay ha? ayaw niya talaga papuntayin dyan. Kapag ilalagay natin sa theological perspective na for example, gamit lang yung tulip, napakatindi actually ng kunyari ang perspective natin na itulip na approach natin sa evangelism. Kapag tayo ay Calvinist, natural yung ating theories na tinatawag or teorya, method, pamamaraan, prinsipyo, filosofiya, pananaw sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon ay i-control or i-educate ng ating pananaw sa tulip or Calvinism. That's why sa pagitan ng Reform at saka Baptist o kaya Calvinism at saka Armenian na tinatawag natin o sa mga taong o kumbaga kampo ng simbahan na nagpapahalaga sa malayang kalooban at yung kataas-taas ng kalooban ng Panginoon napakatindi ng ganong pananaw sa theology na magbibigay ng apekto sa iyong teorya at aplikasyon sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon. That's why, madalas na bato sa mga Calvinista na tulad natin, akala ng iba na hindi na tayo, wala tayong puso sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon kasi kung talagang hinirang yung isang tao, kahit anong mangyari, mas maliligtas pa yon. Laging mayroong uh, misinterpretation yung ating mga opponent or mga iba sa ating pananampalataya pagdating doon sa means. Yeah. Theories means application, paraan. Okay? Alam natin na of course merong tinatawag na hinirang ang Diyos pero itinuturo rin sa atin ng Biblia na mayroong ibinibigay ang ating Panginoon na pamamaraan kung paano maakay, maligtas by experience and history yung tao na kanyang hinirang. Okay? So yan yung theology na background. Pero ayoko mag-dwell dyan of the sa evangelism, meron akong mga tinatawag na yun nga. Etong pinapakita ko sa inyo, part yan ng tinatawag kong blackboard theories pagdating sa evangelism. Blackboard, dito lang. Kung pag-uusapan natin yung pag-aakay ng kaluluwa at pagbabahagi ng salita ng Panginoon, marami tayong pwedeng mailagay sa blackboard o whiteboard na ito kung paano natin dapat gawin yon. Either tayo man ay nasa Calvinistic na kampo ng simbahan or nasa Baptist na kampo ng simbahan na nagpapahalaga sa free will o kaya yung sila yung tipong, Uy, door to door dapat tayo. Parang ganon. Hindi ko makatulan yung mga Baptist na gumagawa ng mga ganon sapagkat nauudyukan sila ng kanilang theological na pananaw na hindi ko naman masasabing mali. Pero dahil tayo ay reform, natural pumapasok tayo sa ganitong uri ng setup na mukhang tayo konservatista. Di ba? Pag naging reform talaga ang isang simbahan, nagiging conservative sa kilos. Ewan ko ba kung bakit ganun. Siguro kasi, pagdating sa simbahan, oh, yeah, the body of Christ, local church, or hindi, the body of Christ as a spiritual organization, kumbaga, ang reform ang siyang tumatayong utak. Okay? Natandaan niyo yung analogy ni Paul sa church, which is the body of Christ, na kung saan sa body of Christ, hindi naman lahat utak, hindi naman lahat reform, merong kamay, merong puso. Let's say, sabihin natin yung mga Pentecostals, sila yung heart, kasi sila yung madamdamin, yung mga Baptist naman, let's say sila yung kamay kasi sila yung makilos, parang sa field. Pero ang mga reform na tulad natin belong sa denomination ng reform at yung kaisipan ay nauudyukan ng reform theology, tayo ay utak. At dahil tayo ay utak, tingnan nyo yung ating setup, ang utak. Kahit ang inyong kuya, ang ginagawang way ng evangelism, pang utak, website. Pinoy apologista. Tawag pa natin dito Bible Bibleite Church. Bakit hindi natin tawagin yung ating simbahan na katulad ng bansang sa iba na uh, God's compassion, God's love fellowship, mga ganun. Bakit hindi ganun yung ating term? Bakit naka-Bible and light? Kasi ang inyong kuya at pati kayo ay nauudyo ka ng isang uri ng theology o pananaw na maghahatid sa atin sa konserbatibong kilos. At yan yung ating siguro disadvantage as a denomination or isang kampo ng simbahan pagdating sa ating aplikasyon ng Ebanghelyo. Ganun talaga eh. Kung ako'y belong sa Baptist, kung ako'y nag-aral sa Baptist, siguradong hindi ganito ang aking approach sa ministry. Hindi ala Francis Schaeffer, hindi ala George Muller, parang gano'n. Kundi siguro ala Billy Graham, mangaral diyan sa daan. Pero ang punto ko dito, nakakaapekto sa teorya at aplikasyon ng iyong means sa evangelism, pamamaraan sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ang teologikal na pananaw na kinaaaniban mo. At dahil tayo ay tao lamang, ako ay tao lamang, hindi ko pwedeng hatiin na baptist ako tapos reform. Nabilong ako, kunyari, ordain ako ng baptist tapos ordain din ako ng reform. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Hati. At kapag meron kang kinabibilangan na, yun nga, ito na lang, denomination, hindi ba't kunyari, ito si Francis, Kuya Francis niyo, na bilang sa denomination na yan, na mayroong sariling bias, mayroong sariling politika, mayroong sariling pamamaraan, at mayroong mga high table na kumbaga nakaupo na leader, nai-influensya kay Francis. Therefore, yung kanyang pananaw means theories and application ng evangelism minsan dinidiktahan ng mga matataas at mga santo papa ng ganitong denomination. Yan. Ngayon, hindi natin maiwasan yung ganong problema at ganong disadvantage. Okay? Kaya, ang aking punto dito, maraming punto dito, huwag magkumparahan ng pamamaraan kundi makontento sa panawagan, kalagayan na tinatawag ka ng Panginoon sa kung sino ka at kung saan kanya pinamimisyon o pinagagawa. At dahil kayo ibilong sa akin, natural, natural. Para ako dito yung Santo Papa at akong Santo Papa ninyo, natural ang inyong mga pamamaraan ay minsan udyok ng aking pananaw. Okay? Eh, sadyang ganun. Sadyang ganun. Eh, ah, hindi pa natin dyan pinag-usapan yung personality, ah, which is natalakay naman natin yung last week. And so, hindi lang personality yung siyang nakakaapekto sa pamamaraan ng yung pagbabagi ng salita ng Panginoon, kundi maging yung theology or denomination na kinabibilangan. That's why ang naging susi ko lang sa ganitong denominational problem pagdating sa evangelism ay yung, eto gusto ko na to, maging tinatawag na inter yun, di, interdenominational si Kuya Franz kasi kahit paano, ayoko kasi makulong ng pananaw ng isang denomination dapat natututo akong mag-rebelde dito or something na kumontra sa ganun na and ayoko yun, ayoko something na kaya kumapit ako, ah, footnote lang ito, kumapit ako sa paniniwalang dapat maging interdenominational ako. That's why tingnan ninyo, Church of God na, na yung sa kaibigan natin, si Villamor, hindi naman sila actually ah, may tuturing na Baptist eh. Yung kanilang pagiging Church of God pa nga, actually, cult, <laughs> sabi nila para may pinagmulang kulto. Pero na-reform sila. Ha? Ah, hindi may iba yun. Hindi yun si OG. Tawag lang Church of God, pero may international. <laughs> Church of God tawag sa kanila, kaya akala, tinanong ko rin, eh so, si Church of God dyan, kaano, ay hindi daw. Si, sila daw yung tipo ng Church of God ng na-reform. Parang ganon. Kasi naniniwala na rin si William Villamor sa Calvinistic doctrine. Kaya pati tuloy, yung kanyang way ng evangelism ni William hindi nagugustuhan gugustuhan ng kanyang sariling grupo. Bakit? Kasi may iba sa kanyang sariling grupo na sa old-fashioned Pentecostal, Pentecostalism pa rin yung pamamaraan ng evangelism. Parang ganun, parang sugod lang ng sugod. Ah, actually, meron nga ngayon eh, na meron silang pinoproblema kung sino yung tao na haharap doon kasi nag-sign up yung isang ganito pero wala, hindi iniisip sinong tao yung haharap doon para sa feeding program. Pero si Bilyamor, dahil na report na yung mind, hindi siya agad kumikilos ng iniisip niya agad, oh, sinong tao ang hawak? Ako oh, yan, mission yan, pero sa iba na lang siguro kasi kung tayo hawak, sinong pagpapakain ng mga bata. Sinong manpower yung siyang pwedeng gumawa dun sa field. So magsasign up ka, tapos yung church mo, walang laman, walang pupunta, parang ganun. So hanggang ngayon, may, meron silang ano, meron silang tension. Kasi naiba ng pananaw sa teolohiya itong eh, si William Boat ah, kumpara sa kanyang mga leader. Ganon. And so, Kita niyo yon nakakaapekto sa ating pananaw at action o kilos sa evangelism, yung ating pinangahawakan na theology. And actually, kahit sa pagiging interdenominational na ito, mas magulo. <laughs> Kasi kunyari ako, yes, meron akong something na i-adapt. Pero deep inside my heart, natutuwa ako, let's say, sa Baptist. Pero deep inside my heart, that's not my personality naggawin yun. Hindi ko yung sariling tirada. And so kung hindi ko yung sariling tirada, yung kunyari door to door na gagawin, so yung gawin natin yun. Pwede siguro in the future, kung merong sanguin dito na tatayo at i, uh, merong sampung katao, nililid siya ng door to door, however, pwede yun. Pero me as a personality, hindi ko kayang ipagawa yun sa inyo. Pero in the future, kung meron darating na sanguine, do it. Oh, pwede ko naman gawin actually, pero iniisip ko, my sickness is yung aking consideration. Iniisip ko, grabe naman, yung aking team ay napaka-professional. Tapos inugala ko lang sila yung sa daan. Pipilad sa init ng araw si Maya. <laughs> pero ah, kita niyo yung point ko, na just an example of course. Pero ganun. So pagdating sa evangelism, we need reto. Ito ang labanan ng mga scholars na ang specialization ay sa mission and evangelism. Kasi kung ano ang denomination mo na tinatawag, magdidikta yun ng pamamaraan. And actually, nakalimutan ko yung pangalan ng isang uh, sikat na uh, libro na kung saan pinagmulan ng apat na theories ng evangelism kalimutan ko yung pinakapangalan, pero meron tinatawag na naglalaro lang sa apat. Christ and culture, Christ for culture, Christ against culture, Christ... Ano with, kaya pa yun? Kalimutan ko yun. Ganun. Yung mga preposition na yon is matitindi yun sa usapin ng theories. Kung ikaw ay magka-Christ and culture, ah, meron, meron pwede, pwede pa dyan masagin sa so, feminist Catholic na tinatawag. Pero kunyari, kapag Christ and culture ka, siguro babagsak doon sa pananaw ng mga social gospel. Ah, para sa akin, by definition lang, hindi naman masamang social gospel. If the gospel ay mayroong benefit sa society, ganun mo lang problem. Pero yun nga, point is, my theories, uh, theology ay nakakaapekto sa way ng evangelism. At sa early church pa lang, tingnan niya to. May iba na follower ni Apollo kasi si Apollo napaka-tindi magsalita. Masyado siyang mabulaklakin. Parang Charles Spurgeon o kaya parang sino ba sa Pilipinas yung ano? Parang siyang si Ed Lapis. Ganun. Mabulaklak sa Tagalog magsalita. Samantalang si Apostol Pablo, para siyang si Eli Soriano magsalita. At samantalang si Apostol Pedro, para siyang si Elian High Cardinal Sin, para ng Katolik magsalita. Kawawa naman si Apostol Pedro. Pangit illustration ng ginawa ko sa kanya. Dapat siya ngayon talaga. Pero ang point is ganun sa kahit sa early church, merong personality merong influence yung personalidad ng isang namumuna pagdating sa tatahakin ng isang simbahan na sa team or group or event simba. May ganong problem. Pero ang sagot na lang ni Paul, Teka, si Kristo ba nahahati? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni, Apollo, ni Apollos? Ni Pablo, hindi. Lahat kayo binautismuhan sa pangalan ni Kristo. Kaya kung merong nagtatanim at merong nagbibigay, okay lang yun kung para sa mga iba't iba yung kanilang ginagawa, pero yung kanilang iba't ibang ginagawa ay ginagawa nila sa isang parehas na layon. Kanina yun, para sa kaluwalhatian ni Kristo. And so, ang natutunan ko, accept our limitation and personality pagdating sa evangelism. And let the Lord bless it. Kasi minsan, kung gagayahin natin yung strength ng iba, hindi natin tatanggapin yung ating weakness, presenting ka, kahinaan, hindi ko alam kung ginagawa natin yung panawagan sa atin ng Panginoon. Yun ang nakikita ko. And so, rejoice na, uy, wow, ginagawa nila yon. Pero malay ninyo, merong ibang unique na ipapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya ang aking encouragement dito guys, kaya patuloy ko sinasabi sa inyo, no, self-development sa ganyan, alamin ang ating personality, yung alam natin, kaya nating gawin yon. Okay? Kaya nating gawin yon. At dyan magkakaroon ng self-examination yung bawat isa sa atin. Kasi kung may alam na tayong bagay sa evangelism, pamamaraan sa evangelism, na kayang gawin ng personality natin, at situation natin, pero hindi natin ginagawa. I'm itching that. Bawat isa sa atin, ano? Hindi natin ginagawa. Naku! Eh, sariling pagkukulang na natin yun. Okay? Kunyari, kung hindi pa rin natin kayang magbigay ng trucks sa team, grabe naman! Ang trucks ay, uh, ay isang ay isang strategy sa evangelism na ginawa ng mga taong mahiyain. Mga introverts And so ang introverts, more on talagang pamamaraan sa evangelism ay trucks. I mean, long distance attack. Hindi kasi tayo mili as a team sa ngayon. Kita? Diba? And so, yan. And so tanggapin lang yung ating witness and then tingnan kung sino tayo ngayon as a team and then gawin natin yung ating magagawa as a team. Okay? Ngayon, eh, so nga, I think, nire-rebuke ako ng Panginoon sa pamamagitan ng inyo at sa kanipilya mo. Kuya kasi, labas mo na mukha mo. Isa yung way to share the faith. Okay. Next, ito. Tingnan nyo to. Personal na experience ko to dito sa amin. Ah, hindi lang dito sa atin, kundi tagal na. Pero masigit ko na experience dito sa baba. Fishers of Men. Uh, ah, meron isang Puritan, uh, hindi ako nagkakamali, ano bang pangalan niya? Napuit na ano ko ba dito? Ang ganda ng kanyang ng kanyang book na yon, kita nakakalimutan. Hindi naman siya si Boston yata eh. Pero ang paang ang tawag ng kanyang PDF na book ay The Art of Soul of the, the Art of Man Fishing. Ewan ko kung si, si Watson ba yung na-Puritan o si Boston, nakalimutan ko. Pero yung, yung, yung pamagat ng kanyang, ng kanyang ebook ay The Art of Man Fishing. Matagal na ito, 17th centuries pa. Pero ngayon, uh, yung kanyang ebook ay madali lang i-download, libre. At si Charles Spurgeon, paborito kong book, ayun, uh, Soul Winning. Nasa bahayan, yan, bahay ko yung tinitingnan. Si Charles Spurgeon ang aking pinaka-mentor pagdating sa aking philosophy sa, sa evangelism. Sa kanya ko natutunan itong mga bagay-bagay na ito. Ayan. And actually, si Charles Spurgeon, uh, meron siyang itinuturing at uh, pinapahalagan niya rin ang personality kasi sa ministry, merong iba't ibang personalities din. Kung ikaw ay fisher of men, sabi ni Charles Spurgeon ganito, at saka sabi rin ng isang Puritan, kung ikaw ay fisher of men, unang prinsipyo ng tagumpay sa ministry o sa evangelism is yung ganito, na maunawaan mo na may iba't ibang uri ng isda. At sabi ni Charles Spurgeon, may iba't ibang uri ng tao sa ministry. Hindi ko napapaliwanag pero apat yung kanyang ginamit. Tom Careless, Miss Mary Shallow, Charlie Clever, John Fair Speech na yung mga tawag na yun, kumbaga, kumbaga, ito sa, sa wikang Pilipino, itong si Tom Careless, yan yung mga walang paek, walang paek, walang kilos lang ng kilos, walang ganon. Yung si, si John Spearfish, yan yung mga nasa palengke, yung na, na-encounter ni ate nyo dun sa, yun, ano, sa, ano, sa grocery store. Kakaiba yung usapan sa umaga. Grabe, yung mga kargador yan, mga ganong personality. Tapos itong si yung shallow, oh. ito yung mga, parang, bakit magbigay ng pangalan mo may lalos? Shallow talaga. Ano yung walang alam? Ah, ah, oo, oh, ganun lang. Ito yung clever naman. Ito yung mga matatalino kumbaga sa society. Parang ganun. Pero sa aking experience, dito, ito yung natutunan ko. At hindi ito gawa-gawa. Nilagyan ko lang ng isdang pangalan. Pagdating sa ministry, yun nga sabi, kinakailangan na malaman mo na kung ikaw ay fisher of men, tandaan mo una sa lahat, ikaw fish din. Nainisda ka ng Panginoong Yesus. At nahuli ka niya. At ikaw na isda, mangingisda ka. At dapat mong tandaan na bilang isda, hindi lahat ng isda na mai-encounter mo sa lakot ng buhay, kumbaga, ay kaparehas mo may ibang isda. At ito yung natutunan. Dito, oh, sa, sa personal kong karanasan, meron akong mga na-encounter na tinatawag kong hito. Okay? Hito. Sino yung mga hito na yan? Okay nagamit ko yung word na ito kasi na-realize ko, at ah, napakaganda na na ang ministry madumi. Hindi ba yan? Hindi yan minsan naunawa ng iba. Madumi ang ministry. Madumi ang ministry. Kapag ikaw nag-ministry, dapat handa kang maputikan. Kaya dun sa tanda. Yung mga konservatibo doon, ng mga elder, lagi akong, ano tawag doon? nakalimutan ko yung salita. Ah, uh, nakalimutan ko salita. Basta lagi ako, pangit yung ginagawa mo. Bakit? Kasi nakikitipon ako sa mga kabataan na nagiinuman. And so, akala ng mga konservatista ng simbahan na yung mga matatanda doon, na, nagpa, na naumiinom din ako. Sabi ko, hindi ah, nakikipag-usap ako sa mga kabataan na yun. Kasi dun sa tapat, ito pa no, magkaiba talaga ang ministry sa lungsod at sa kaprobinsya. Mas madali sa probinsya, ang dali makausap mga tao. Dito sa atin, ako busy sa FB, lahat-lahat. Ang daming, dito daming kainan. Eh. Doon ang kakainin, tubo. So ang dali makipag-usap sa mga tao. At yung kanilang ano talaga, inuman. Yung mga kabataan, nakikiosyoso, kamusta oh, kayo dyan? Kasi pag yung bike ko dumana, ting-ting, gaganyan ako, oh, basta, basta ka dyan. Oh, eh, eh, bilang courtesy, nakikialam doon osyoso. Pero akala ng mga konserbatibong miyembro ng simbahan ko doon na nakikialam din ako. Sabi ko, hindi ah. Nandun doon ako para magbahagi ng salita ng actually, hindi ano eh. Hindi talaga yung talata. Nakikialam, nakikipagkaibigan. Kasi para pag magkaibigan mo, magkakaroon ka ng entry point at ano, masabi, oh, minsan yan, lalo na naman sa Parang ganun. Huwag masyadong banal na pangingipag-usap sa mga believer kasi yung pananalita mo ng simbahan, hindi nila yung pananalita. Kita niya? yan? Hindi eh, ganun eh. Ah, hindi. Eh, kunyari, si Papa ko lang, no? Hindi ko nagsay namin si Papa. Kung si Papa lagi kakausapin ko ng talata, tingnan niyo, maunawaan niyo. Hindi. Hindi lang. Hindi ganun. Meron tayong pakikisama. Ganun yung ginagawa. Ay, yun, yung dati sa experience ko, ah, uh, Kumbaga parang binabangayan ako ng mga konserbatibong membro ng simbahan na Pastor, mali ang ginagawa mo. Sabi ko, hindi mali ang ginagawa ko. Kasi si Jesus ginagawa niya yan. Alam niyo ba na sa gospel, so doon sa, sa, sa Biblia, sa bagong tipan, si Kristo ay naparatangan na kaibigan ng mga pokpok at makasalanan, ng mga publikano na tinatawag. Bakit? Eh kasi nandun siya eh. Nakikiupo sa mga tao yun. At sa totoo lang, yun yung namimiss kong setup sa province kumpara dito sa lungsod. Yan ang English ko. Pero yun, maputi kang ministry. And so kapag nagme-ministry tayo, huwag mahiya na makigosyos sa mga <laughs> kumbaga ng publikano. At kapag nandoon ka, kaya pag si ate nyo nasa school, huwag kang gagamit ng verse-verse sa, ah, sa school. Huwag kang gagamit ng verse. Pero tayo, ah, yun, kinakailangan alamin mo yung kanilang salita. At maki, maki, I, I mean, makisama ka sa lista. Hindi naman akayin kanila, kundi matuto ka sa pakikisama. That's why sabi nga, the art of man fishing, may sining yun eh. May sining. Okay, so ano yung mga hitong ito? Ito yung mga hito na, ito no, ang sabi ko dito, kapag nasanay ka sa sushi, o mga magagandang bihis ng mga churchgoers, I mean sushi. Ang tawag ko sa mga dumadalo dyan sa ano, sa COG, mga sushi yan. Kung paano yung sushi, masarap kainin, di ba? Special na isda. Sushi tawag sa kanila. Churchgoers na, pumupunta si Bad, maganda yung bihis. Pero, oh, ha? Ah, tawag ko dun sa kanila, sila yung mga sushi. Kung, kung nasanay tayo sa ganyang pakikisama, kaya nga Victory Church eh. Mga magagandang base, punta dyan. Mga sushi ang tawag ko dyan. And so kapag nasanay ka na makisama sa ganyang mga su- sushi ng simbahan, mahihirapan ka na makisama or mag-evangelize sa mga hiko ng lipunan. Sino yon? LGBT, for example, mga adik. Paano ka makunyari? Kapag tayo may na-encounter ng isang bakla, o kaya kapag may naakay dito ng isang bakla, o kaya bayot, o kaya uh, tawag dito, tomboy. Pagpasok ba agad dito, gagawin natin yung sinasabi ng Baptist, kasalanan niya! Hindi! Friendship muna. papagalingin at yung proseso ng pagpapagaling panahon yun. Hindi pagpunta agad dito, kunyari, yung isang tao, may, uh, change smoker talaga. Kasi mo nga yung sigarilyo mo, hindi, impyerno, hindi agad ganun. Pakikisang mo muna. Minsan nga, ah, hayaan mo lang eh. Hayaan mo ma-expose lang siya sa sa kabanalan ng salita ng Panginoon at yung Spirit Santo minsan yung bahala bigay sa puso niya. It takes time. Pero mayroong marumi ang ministry. Bakit? Kasi mapapasukin mo sa simbahan yung mga gano'n na problema. Marumi! At dahil marumi, hindi mo agad may ibibigay agad yung ideal mong sagot sa kanila. Magbago ka agad. Hindi yun. May proseso yun. Hindi agad nangyayari yun. Ang pagpapagaling ng tao ay it takes time. It Yun ang mga hito. Mga hito yun. Next, tilapia. Sino yung mga tilapia na yan? Ito yan. Bilis ng oras ko. Ah. Sige lang. Sila yung paborito at madaling mabiktima ng mapagsamantalang lipunan sila yung in particular ang mga babaeng walang utak na naka-pressure shirt. At kami natin yun dito, marami kami na itawag na magaling ng papapayo. Sila yung mga tinatawag ko natin, madali yung mabiktima sa lupo. It's an example, mga kababaihan, na ang gaganda, pero hindi ginagamit yung utak. Grabe. excuse me lang, wala naman siya dito. Pero si Grace, nahirapan ako eh. Ang talino ng babae yun, pero hindi ginagamit ang utak. Ilang beses kong ini-encourage namin, oh, gusto ka, gusto ka, gusto ka. Lagi depressed, lagi. Ewan. Ganon ang isang uri ng pilate. May talino, may ganda, pero ang galing magbiktima kasi hindi ginagamit ang utak. At yung illustration ko na nakaraan, si Mercy versus Nathan. Mira. Next, liliw. Ano yung liliw? Mga flying fish. Sa lipunan, yan yung mahirap. Mga tao hindi mo mapapunta dito, parang nakatulad ah, namin na yun uh, gusto daw dumalaw, no? kailan daw maimbitahan ni Win, yung kanyang mga co-teachers na ganito, ganyan. Pero may nangiya ako na papuntahin dito kaya sabi ko, parang nakilid doon sa amin natin. Tapos parang hindi tayo, ano, parang ang hirap natin. Meron po ganun inferiority complex kasi mga mayayaman sila. Mga tao, hirap yun beach. Kasi ang ganda ng bahay nila, ang ganda ng putis na lang puputi, tapos papupuntahin mo dito, nailan ng kalo, tapos yung tago, walang eto na ganyan, walang maayos na design, pampira. Ang hirap mag Yan yung mga, yung mga flying fish. Dalawa yan, mayaman at saka mga edukado ng lipunan. Kaya guys, ah, hindi yan pwede part dyan ng strategy sa ministry. At tingin ko, parang tayo, more on tayo sa liliw na approach. Flying fish. Kasi bakit kailangan ng pere? Eh? May mission kaya tayo lang ng... Wala. Kaya, kaya, Meron ng ministry, strategize, mag-invest ng aircon, pagandahin pa ito. Para kahit pa lumamig dito, yung mga upuan na ito, gano'n na, lagyan ng kapre, gano'n. Bakit? Ang tingin ko kasi yun yung tirada natin. Mukhang tayo pang ulit, mukhang tayo pang edukado. Parang tingin ko, mahirap. Ako hindi mahirapan kasi magaling akong tao. Wow! Wow! <laughs> parang tingin ko, parang mahirapan yung bawat isa sa atin dito na gawin yung ginagawa ng isang ng ibang simbahan dyan na kumukuha ng mga batang kuskusin dyan sa tabi. Tingin ko hindi natin yung kaya sa ngayon. Kasi wala tayong ganong tao pa. Bakit? <laughs> Kasi tingin ko sa atin, mura tayo dito mga edukado. So yung personality natin, yung ating kalagayan sa buhay, it affects maging yung kung sino yung ating i-reach. At hindi din yung kasalanan. Just accept your weakness. Ganun. Next is galunggong. Sino yung mga galunggong na yan sa ministry? Oh, sila yung tipo na ang hirap umangat sa buhay. Sila yun. Na kumbaga, kunyari, yung punta ng punta dun sa amin sa bahay. Ah, ano? Ma'am! Bawas! <laughs> yun, mga ganun tao pinapunta mo yung simbahan, lahat tayo bibili ng unbox. It's a network. Pero yung kanyang, ay, ang dami kong na-encounter yun sa Tarlac. Napupunta lang sa church kasi may pagkain. No. I think yun yung kanilang hanap. Pero hindi ko tinutuloy ng kas namin. Natin. Na ba, na hindi natin dapat i-ano ang point ko lang, yung kanilang intensyon dahilan sa kanilang hirap sa buhay, pupunta sila ng isang samahan o makikibilit sila sa isang mayaman para maibsan sila sa hirap o magkaroon sila ng connection sa mayaman na may kaya sa buhay. At kapag may ganung tao na dalhin sa atin ng Panginoon at hindi natin alam yung dapat natin approach sa mga ganung tao, Nakikisama sila sa ating simbahan hindi para kay Kristo, kundi para sa kanilang sigmura. Mismong sabi ni Kristo sa mga sumusunod sa kanya noon, na nakinabang sa kanyang sandibong tinapay na pinakain. Sabi ni Kristo, eh, sumusunod lang naman kayo sa akin, dahil sa nakita ninyo mga himala, o kaya mahal ninyo ako, sumusunod kayo kasi nabusog ang kayo kanino. Kasi lagi ako may tinapay. Alam mo yun, kapag mayaman ka, which is alam na alam ko ito, kapag lagi kang may pera, dami mo friends, di ba? Lagi, totoo yan. Ako gusto ko lagi may pera. Wala eh. Bawal sa akin na sa isang buwan wala akong kinikilang pera. Diba? Ganyan yun. That's why, pag mayaman ka, lapitin ka ng agalong ko. Okay? Si Lois napapatong. <laughs> Lastly, ay, ito pa pala. Malapit na ako. Bangos. Well, ang mga bangos, eh, ah, hindi ko na ma-explain. Mga tulad ito ni pinapapadalaw sa atin dito na cultured na sila sa isang religious group. Uh, gusto lang nilang pumunta sa isang panibagong samahan para makipag-usyoso. Makiusyoso lang. Diba? Ang dami nang napunta sa atin dito. Pag-ibang simbahan o religious group. Pero ba't hindi nag-stress? Ah, nakikosyoso lang. Ah, ganun. May mga osyosyero lang talaga na tao. Kita? last, dilis. Dilis. Sila yung mga, ay, dami nito kahit dito. At alam ninyo to, sila, dilis, sila yung mga tao ang galing magpalusot. Kaya dilis niya eh. Kahit sabi yung tas, makakalusot. Okay. Kahit pag ina kayo, maliit ma, o punta ka naman sa church. Ah, sige, oo. Oh. Sasabi niyo, oo. Pero pag linggo, wala siya. Tapos gumawa ka ng lahat ng mga paraan, ako'y ah, tanang, akayin ah, mo siya, pero lagi may lusot kasi pupunta ka ko, alam, biglang dumating si ganyan, alam, may lakad kami ng ganito, pupunta, alam, nagsakit ang tiyan mo, ganyan. Again, ah, sinabihan ko nung nakaraan, ay, pupunta lang daw. Oh, yun. Mga dinis yan na. Ang hirap kulihin kinakailangan meron kang ibang net doon kumbaga na pangulo. So yan yung mga uri ng isda. Sa akin ang anak, ah, karanasan na kayo meron din. Kung bakit mahirap ang ministry at marumi ang ministry. So why tsaga lang. Ano? Kaya gusto ka, pastor? Tatanong ko yata nyo, ang dami nito yun na gusto mong pastor. Hindi mo natutuwa ang sinasabi nila. Pag pastor ka, mangunguna ka at tatanggap ng mga tao na may iba't ibang uri ng problema. At ikaw na tao, may problema ka rin. Pero wala kang time na tumingin sa sarili mong problema kasi yung mga tao tumitingin sa'yo at tinitingnan ka, Uy, siya ang pinaka mapalad na nila lang sa balat ng lupa na laging kinakausap ng Diyos. Parang gano'n. Parang gano'n. Pero tingnan nyo, that's why wag mamalitin ang pastoral ministry at ang evangelism, tanggapin ang kahinaan at limitasyon, hingiin ang tulong nila ni Yahweh at ipaubahin sa Kanya yung ating mga mauhuli. Amen? So relax lang. Relax Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa pagbubulay na ito. Maraming salamat, bagamat mga personal itong karanasan, Gayun may sa nakikita ko, Panginoon, talagang tunay na buhay at nakikita ko rin sa buhay mo. Mahirap talagang mangisda ng mga tao. That's why ito'y sining, ito'y art talaga na kinakailangan gamitan ng talino, pamamaraan, trial and error. May weakness and strength, disadvantage, advantage, parang digmaan. Hindi ka laging panalo magtatago ka rin sa And so Lord, siguro ibaba mo yung aking pride o yung aming pride na minsan siguro uh, nais maki, makigaya sa iba o maging tulad ng iba na hindi namin tinitingnan yung paano mo sa kung sino kami sa ngayon. Natanggapin yung aming kahinaan ngayon at kalakasan mo na maniwala sa iyong providensya na ikaw ikaw ang tutulong sa amin step by step sa evangelism. So Lord, pinapaubaya namin ang gawain nito sa iyo. Maliit man kami, pero okay lang. Samahan mo kami, step by step, meron kang maitadagdag sa grupo ito upang maging kumbagay makapangyarihan din kami sa lipunan. So Lord, maraming salamat sa pagmumulay na ito. Gamitin mo to sa aming puso, Holy Spirit, ipaalala mo to sa amin So sandaling minsan, nalilito kami sa aming dapat ko. Salamat sa pagbubulay na ito sa ngalan ng Jesus. Amen.